Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Qazo namozlarga oid masalalar. 382-chi savol qazo degan nima? Javob. Qazo belgilangan vaqti chiqib ketgan ibodatlarni keyin o'rindash demakdir. musulmon kishining namozlarni vaqtida ado qilishiga ahamiyat berishi nihoyatda muhim bo'lgan bir diniy majburiyatdir o'zdirsiz turib namozlarning vaqtini kayniga surish gunohdir uch yuz sakson uchinchi savol namozlarni kechiktirishning o'zirlari qaysilar javob uyqu yoki unutilib qolganlik sababdan vaqtida o'qiyolmagan namozlarning qazosini uyg'ongan yoki esiga olgan hamon o'qisa qazo qilganlikning kechiktirilganlikning gunohi afu qilinadi chunki uyqu yoki unutish özürleri shariatda itiraf qilingan özürlerdir. ammo namozni kesten, ya'ni gorulluk, dunyo elekçiliğe, namoz vaqtiga ahamiyat bermaslik sababidan qazo qilib o'qigan kishi gunohkor bo'ladi biroq okuğan namazı ada topgan bo'ladi 384. sual Namazının keçirim savol namozning kechirim qilinishiga kaysına? bo'lgan qaysilar javob Aylık adetini körüvatkan hayzdar ve tug'utning qiynidan poklanib bo'lolmagan nipaslar ayalladın namaz geçirim qilinadi keyin kazasını mı okumaydı? Şundakla musulmon bo'lgan kishi kişi üçün mü burun kapırlık namozlarning qazosi yuklanmaydi uch yuz sakson beshinchi savol qazo namozlar qandoq o'qiladi javob qazo namozlar mayli safar ustida bo'lsin mayli muqim o'z yurtida bo'lsin qazoga qoldirgan vaqtdagi usuli bo'yicha o'qiladi masalan safar ustida o'qimay qazo qilgan namozlarni muqim holatida o'qimoqchi bo'lgan kishi bu namozlarni safardagi usuli bo'yicha qasr qilib qisqartib to'rt rakatlik farz namozlarni ikki rakat qilib o'qiydi agar muqim holatida qazo qilgan namozlarni safarda o'qimoqchi bo'lganda to'rt rakat qilib to'liq o'qiydi qazo namozlarni o'qish tartibi uch yuz sakson oltinchi savol qazo namozlarini o'qishning tartibi qandoq javob qazo namozlarini o'qishda qazo namozlar bilan shu vaqtning namozi o'ttirisidagi tartibga rioya qilinadi ya'ni avval ustimizdagi qazo namozlarini o'qib bo'lib andin shu vaqtning namozini o'qishimiz kerak masalan birov бамдат namozini vaqtida оқи olmagan bo'lib uning qazosini пейшін vaqtida o'qimoqchi bo'lsa avval бамдатның qazosini o'qib bo'lib Ondan keyin peshin namozni o'qish kerak, ya'ni vojibdir. 387-chi savol: Qazo namozlarini o'qish tartibi qaysi ahvollarda amaldan qoladi? Javob: Tartib tövəndəki 3 halda amaldan qoladi. birinchi Qazo qilingan namozlarning soni vetrdan boshqa olti vaqtga yetib qolgan bo'lsa, ya'ni bir kunlik besh vaqt namozning hammasi yana atining bir vaqt namozi bo'lib jami olti vaqt namoz yoki uningdanmi ko'p namoz qazo bo'lgan bo'lsa tartib amaldan qoladi bu namozlarni qachon xohlasa shu vaqtda o'qib ado qilsa bo'laverdi ikkinchi vaqtning torligi ya'ni shu vaqtgi namozning vaqti qazo namozlar bilan shu vaqtning namozni o'qishga tar kelsa qazo namozini o'qimasdan avval shu vaqtning namozi o'qiladi qazo namozni xohlasa shu vaqtning namozdan keyin yoki boshqa bir vaqtda o'qisimi bo'ladi masalan peshin namozning oxirgi vaqti bo'lib qilib peshindan avval qazo namozlarini o'qib andin peshin namozini o'qisa vaqt yetishmaganlikdan namozning vaqti kechikib ketib o'qimoqchi bo'lgan peshin namozini qazo qilib qo'ymaslik uchun tartibga rioya qilmasdan avval peshin andin qazo namozlari o'qiladi uchinchi o'nto'sh ya'ni shu vaqtgi namozni o'qiydigan chog'da ustimizda qazo namoz baliqini unutib qolganlikdan avval qazoni ado qilmasdan shu vaqtning namozni o'qigan bo'lsak namoz durustdir tartib amaldan qolgan bo'ladi qazosi o'qiladigan namozlar 388 yuz sakson sakkizinchi savol qaysi namozlarning qazosi o'qiladi javob besh vaqt namozining farzlari vetr namozi va bomdod namozlarining sunnatining qazosi agar farzi bilan birga qazo bo'lgan bo'lsa va peshin vaqtigacha o'qimoqchi bo'lsa o'qiladi ammo juma it jinoza namozlari va besh vaqt namozining sunnatlarining qazosi o'qilmaydi qazo bo'lgan namozlarni namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlardan boshqa kech kunduzning qaysi bir vaqtlarda o'qishga bo'ladi uch yuz sakson to'qqizinchi savol namoz o'qimay o'lgan kishining qaysi holatdagi namozi kechirim qilinadi javob kasal kishi yotgan yerida beshi bilan imo ishorat qilib bo'lsimi namoz o'qishdan ojiz qolganlik tufayli namoz o'qimasdan vafot bo'lgan bo'lsa bu kishining namoz o'qishga qodir bo'lolmagan shu holatdagi namozlari apo qilinadi shuningdek musofir yoki kasal kishi ramzonda ro'za tutmagan bo'lib musofir yurtiga qaytishdan kasal saqiyishdan burun o'lgan bo'lsa uningdan ro'za kechirim qilinadi bu ichki sababdan boshqa sabablar tufayli ro'za tutolmasdan o'lib ketgan kishining vorislari tutavassa yoki uning tutolmagan ro'zasining har bir kuni uchun normal darajadagi bir vaqt taom miqdorida yo'qsillarga sadaqa qilvassa bo'ladi namozning kaparati yo'q 390 savol o'qiyanmagan namozlarning kaparati bormi javob birov hayot vaqtida qaysi bir sabab bilan o'zi o'qimagan namozlarga kaparat fidya berish bilan ado topmaydi boshqalarning o'qib qo'yishi bilan muado topmaydi hanafi va shofiy mazhablarining keyingi ulamolaridan xususan mavara unnar ulamolaridan ba'zilari namozni ro'zaga qiyos qilib tutolmagan ro'za uchunmi kaporat berish durust bo'lgan ekan o'qiyolmagan namozlar uchunmi kaporat fidya bəsi bo'ladi deb chiqargan fatvo bo'lib ko'pchilik ulamolar tarafidan rad qilinadi chunki ro'zaga kaporat berish masalasi payg'ambar alayhissalomning hadisi orqali bekitilgan hukm ammo namozning kaporati haqida qur'oni karim yoki hadisdan dalil yo'q namozlarni jami qilib o'qish masalasi uch yuz to'qson birinchi savol namozlarni jami qilish degan qandoq bo'ladi javob ikki namozni oldinqisining vaqtiga birlashtirib orqa orqadan o'qish jami taqdim ikki namozni keyingisining vaqtiga birlashtirib orqa orqadan o'qish jami ta'xir deb ataladi uch yuz to'qson ikkinchi savol qaysi sharoitlarda namozlarni jami qilib o'qishga bo'ladi javob Tövəndəki sharoitlarda namozlarni cəmiyə qilib oxuşqu bolud. 1. hojilarning arafatda asr bilan peshin namozlarini peshin vaqtida Muzdəlifədə shom bilan xubtan namazlarını xubtan vaqtiga cəmiyə qilib o'qishi joiz bopla qalmasdan, balki sunnatdir 2. yo'lovchilar namozlarning qazo bo'lib ketishidan ansirsa birinchi namozning vaqtini bir oz kechiktirib avval birinchisini ondan ikkinchisini bir vaqtda jami taqdim qilib yoki ikkinchi namozning vaqtida ikki namozni jami ta'xir qilib o'qisa bo'ladi payg'ambar alayhissalom safarga chiqqanda namozlarni jami qilib o'qigan tabuk g'azati bo'lgan kunida peshin bilan asr namozini va shom bilan xubdan namozini jami qilib o'qigan sahiy muslim beshinchi tom bir yuz yetmish oltinchi bat uchinchi kasal sababi bilan namozlarni jami qilmasa mushaqqat tortib qilishi aniq bo'lgan kishilar ikki namozni bir vaqtda o'qisa bo'ladi payg'ambar alayhissalom madinada peshin bilan asr namozini va shom bilan qubdan namozini xavfsiz va yomg'irsiz vaqtlardami jami qilib o'qigan sayi muslim beshinchi tom bir yuz yetmish sakkizinchi bat to'rtinchi o'zirlik әмеші қені eqib turadigan ayollar ikki namozni bir vaqtda оқысы bo'ladi suhayl qizi сәхлі bilan jahsh qizi zaynab ikkisining өзірлік vaqtlarida payg'ambar alayhissalom ularni пейшінің vaqtini keyniga asrning vaqtini oldiga surib ikki namozni bir vaqtda bir таарет bilan o'qishga amr qilgan navaviyning sayi muslim sharhi 5. tom ikki yuz 5. bola ayol uchun Bovuqının tərətlərdən kiyimini həmişə yuyub buluş qiyin boğallıqdan, aldanqı namazının vaxtını axırqı vaqtqıçilik keçiktirib, ikinci namazının avvalqı vaqtida ikki namozni jami qilib bir vaqtda o'qishni islom fiqhishunos olimlari durust sanaydi oltinchi suydiki to'xtamaydigan o'zirli kishi har namozga ayrim tahorat ilishga ojiz kelsa uning ikki namozni bir vaqtda bir tahorat bilan o'qishi joiz sanalgan buningdan boshqa qattiq sovuq yoki qattiq yomg'irli kunlarda namozlarni jami qilish joiz ko'rilgan biroq buning sharti agar jami qilmasa rostili mushaqqat tortib qolsa yoki tan sog'lig'iga ziyon yetadigan sharoitda bo'lsa jami qilishga bo'ladi qatnash qurollari ustida namoz o'qish masalasi uch yuz to'qson uchinchi savol qatnash qurollari ustida bo'lganda namozni qandoq o'qish kerak javob paraxod kema aeroplan poyezd avtomobil qatorliq qatnash qurollari ustida safar qilganda namoz o'qish kayfiyati tuvandikicha birinchi paraxut yurganda namozlarni o'ri turib odatdagidek o'qish kerak chunki paraxutda bosh qiyish yoki yiqilib ketish xavfi bo'lmaydi chunki paraxut uyga o'xshashdir ikkinchi kemada yurganda kema kichik bo'lib o'ri tursa besh qiyish yoki yiqilish ehtimoli bo'lsa o'ltirib o'qish joizdir farz vojib sunnat va har qandoq namozni o'ltirib o'qish bo'ladi uchinchi aeroplanda yurganda o'rindiqdan chiqib bo'sh joylarda o'ri turib namoz o'qishga imkoniyat bo'lsa namozni odatdagidek o'ri turib o'qish kerak agar bo'sh o'rin tepilmaganlikdan yoki boshqa sabablar tufayli o'ri turib o'qishga imkoniyat bo'lmagan yoki o'ri tursa beshib qaydigan sharoitlarda o'ltirib imo ishorat bilan namoz o'qish joizdir to'rtinchi mashinada yurganda namozni o'ritirib o'qish haqiqatan imkonsiz bo'lganlikdan agar namozni kechiktirsa uning vaqti chiqib ketish ehtimoli bo'lgan sharoitlarda o'ltirib imo ishorat bilan mashinaning yo'linishiga qarab namoz o'qish joizdir beshinchi farz vojib ta'kidlik sunnat bo'lgan namozlardan boshqa napliga o'xshash namozlarni o'zirsiz oldimi qaysi bir vaqtda o'ltirib yoki ishorat bilan o'qish joizdir biroq savob jihati farqli bo'ladi o'ri turib o'qigan namozning savobi o'ltirib оқыған namozning savobidan ortiq bo'ladi namozning turlari 394-ні сұвал. Исламды savol түрлік qancha ба? namoz bor javob islomdagi namozlar tuvandikicha jamoat namozi besh vaqt namozning jamoat bilan o'qilishini demakchi juma namozi yo'lovchi namozi hayit namozlari taravih namozi kesal namozi so'tilash namozi kusuf namozi xavf namozi tahiyatul masjid namozi chashgoh namozi taajjud namozi tavob namozi tavba namozi istixora namozi hojat namozi jinoza namozi jamoat namozi uch yuz to'qson beshinchi savol jamoat namozi degan qandoq namoz javob jamoat namozi farz vojib va taravih namozlarini imomning orqasida turib ado qilish demakdir uch yuz to'qson oltinchi savol jamoat namozining hukmi nima javob jamoat bilan namoz o'qish arlar uchun ta'kidlik sunnatdir jamoat bilan o'qigan namozning savobi o'z oldiga yolg'iz o'qigan namozdan yigirma yetti essa ortiq bo'ladiganligini payg'ambar alayhissalom bayon qilgan uch yuz to'qson yettinchi savol ayollarnimi jamoat ayollarningmi jamoat bilan namoz o'qishi joiz bo'libla qolmasdan balki to'limi yaxshidir ularmi jamoat bilan namoz o'qiganda arlarning erishgan savobiga o'xshash savobga erishadi chunki balalarning tunji muallimlari bo'lgan onalar masjidlarda vaz nasihatlarni anglab balalarni islomiy ongda yaxshi tarbiyalash fursatiga ega bo'ladi masjidga berishning adablari 398 yuz savol masjidga berishning adablari qaysilar javob namoz o'qish uchun masjidga kelishning adablari tuvandikilar Birinci. kamtarlik bilan alloh taoloning uyiga ey alloh bana rahmat eshigingni aşkın.'' deb duo qilish bilan kirish imom muslim rivoyati ikkinchi masjidga kirganda o'ng put bilan kirish chiqqanda so'l put bilan chiqish uchinchi masjidga kirgan aman, o'ltirmasdan işkereke rakat tahiyatul masjid okuş. o'qish qaysi bir maqsad bilan kirgan kişimi o'qiydi 4. savobning ko'proq bo'lishi uchun masjidga salmoq qadam bilan berish chunki masjidga berish uchun olgan har bir qadamga ayrim savob yoziladi 5. jamoat bilan namoz boshlang'ichilik qibliga qarab o'ltirib alloh taoloning zikri bilan mashg'ul bo'lish 6. har qandoq cho'ng kichik gunohlar uchun tavbini yengalash 7. namozda turganda sapni tuzash bo'sh o'rinlarni to'ldirish namozda sapni tuzash naiti mo'yimdir sakkizinchi namozga chiroyli kiyinib berish islom dini go'zallik va pokizlik dini bo'lganlikdan u kishilarni hamisha madaniyatlik va pokiz bo'lishga chaqirdi xususan masjidga borganda kiyimlarni tuzab alohida go'zal yarishimli qoldi berish savobdir to'qqizinchi masjiddan chiqishda ey olloh gunohlarimni mag'firat qilg'in xatoliqlarimni kechirgin shaytonning sharridan saqlag'in deb duo qilish bilan chiqish ibn mojar rivoyati imomliq va uning shartlari uch yuz to'qson to'qqizinchi savol imom degan kim javob imom jamoatning oldida turib ularga namozni boshlab o'qib beradigan kishi demakdir to'rt yuzinchi savol imomliqning shartlari qaysilar javob imomliqning shartlari tuandikilar birinchi imom bo'lgan kishining musulmon bo'lishi ikkinchi baliq o'n ikki yoshdan yuqori bo'lishi uchinchi oqil aql o'shi joyida bo'lishi to'rtinchi ar er bo'lishi beshinchi qur'on suralarini yoda va to'g'ri o'qishni biladigan bo'lishi oltinchi o'zirlik ko'p burni qanaydigan yoki suygini tutolmaydigan bo'lmasligi shartdir to'rt yuz birinchi savol ayollarning arlarga imom bo'lishi durustmi javob ayollarning arlarga imom bo'lishi durust emas bu ish payg'ambar alayhissalomning zamonidan kunimizga qadar birdek cheklanib kelgan ish bo'lib hozirgi zamonning katta o'limolaridan doktor yusuf al qardaviy ayollarning erlarga imom bo'lmasligining islom o'limolarining ijmo birdek ittifoqqa kelishi bilan kaskinlashgan masala ekanligini so'zlaydi to'rt yuz ikkinchi savol ayollar maxsus ayollar jamoatiga imom bo'lsa bo'lamdi javob ayollarning maxsus ayollardan tashkil topgan ayol jamoatiga imom bo'lishi durustdir hatto ayollarning jamoat bo'lib namoz o'qishi mustahab savobli ishdan sanaladi ayollarga imom bo'lib namoz o'qigan ayol imom sabning oldiga chiqmasdan birinchi sabdagi ayollarning o'ttirisida turadi payg'ambar alayhissalomning ayollardan oyisha va ummi salama shundoqla ba'zi sahobiy ayollarning shundoq qilganligi haqida hadislar kelgan to'rt yuz uchinchi savol imomlikqa eng haqli bo'lgan kishilar kimlar javob jamoatning hammasi yoki ko'p qismi imomlikning shartlariga to'shqan bo'lib hammasi o'xshash saviyada bo'lib qolganda oldi bilan diniy masalalarni xususan namoz ahkomlarini boshqalardan yaxshi biladigani uningdan qolsa qur'ondan ko'proq yodi biladigan va eng chiroyli ham to'g'ri qiroat qila oladigan uningdan qolsa eng taqvodor bo'lg'ini Ondan axloqi go'zal bo'lg'ini, ondan yeshi cho'ngaroq bo'lg'ini imomlik tanlanadi. 404-savol. Masjidning imomligiga haqli kishilar kim? Javob. Har qanday bir masjidning imomi shu masjidda imomlikka boshqalardan haqliqdir. Faqat davlat muftisi yoki shaharning cho'ng imomi boyada ulardan boshqalar imom bo'lolmaydi. Mufti yoki qozidan boshqa qaysi bir dini amaldor yoki o'lima masjidning rasmiy imomining oldiga o'tib namoz o'qiyolmaydi faqat rasmiy imom ruxsat bergandila o'qiy oladi chunki rasmiy imom o'z masjidida imomlikqa ulardan haqliq albatta to'rt yuz beshinchi savol fikr iqimi boshqacha bo'lgan kishiga iqtido qilish durustmi javob islom ummatidan bo'lgan har xil mazhab har xil jamoat va har xil toibi kishilarni ularning islom shariati rad qiladigan bid'at dindin sanalmaydigan ishlarni sodir qilganligi yoki kufrlik doirasiga kirmaydigan darajadagi fikr iqimi sabablik chetga qiqishga bo'lmaydi islom fiqi va uning dalillari ikkinchi tom 187 yuz sakson yettinchi bat buningga asosan o'zi posiq yoki bid'at ish qiladigan bo'lsimi xususan jamoat qo'llagan imomga iqtido qilib namoz o'qisa bo'laverdi bu imomlikqa uningdan avzalarak bir kishi chiqmaganda shundoq bo'ladi imomga agishishning shartlari 406 yuz oltinchi savol imomga agishishning iqtido qilishning shartlari qaysilar javob imomga agishishning shartlari tuandikilar birinchi imomga iqtido qilishni niyat qilish imomga iqtido qilmoqchi bo'lgan kishi namozni boshlashdan burun ham o'z namoziga ham imomga iqtido qilishga niyat qilishi lozim Мәселән, шу вакытның фәрзіне оқыш үшін имамға иқтида қылдым дегенні көңілге пүккенге оқшаш. Икенче, имам билан жамоат o'ttirisida ayollar sepi bo'lmasligi. 3. Jamoatning imomning orqasida turishi. 4. Imom bilan jamoat ayni namozning farzini o'qishi. 5. Jamoat imomni ko'ra olishi yoki hech bo'lmaganda ovozni anglay olishi. 6. O'zdirsiz olda imom bir binoda jamoat boshqa bir binoda bo'lmasligi lozim yettinchi imom bilan jamoatning orasida qiyiq o'taligidek o'stang yoki g'arvu maolig'idek yo'l bo'lmasligi sakkizinchi jamoat bir kishidan ko'p bo'lganda imomning jamoatdan eng oz deganda bir metr oldida turish agar imomdan boshqa jamoat birli kishi bo'lsa uning o'shqi imomning o'shqidan orqada turishi shart to'rt yuz yettinchi savol iqtido qilishga bo'lmaydigan kishilar qaysilar javob erning ayolga yoki kichik bolaga o'zirsiz kishining o'zirli kishiga olim va qoriyning namoz ahkomlarini bilmaydigan biriga iqtido qilishi joiz emas jamoat sepi va jamoatga ulgurish masalasi to'rt yuz sakkizinchi savol jamoat sepining tartibi qandoq bo'ladi javob imomdan keyin avvalgi sapda erlar ondan keyingi sapda bolalar Andın xunsala, ikki cinisliklar, eng oxirida ayollar səb bo'lib durud. Ayollarning ərlər bilan bir safda turub namaz o'qishi caiz emas. 409 savol sual: Aldınqı turishning turuşunun nima? Javob. Jamoat Cemaat bilan namaz oxuganda aldınqı səbdə turishga tiriş mustahab amallardan sanılır. Chunki bunda qilishning savobi ko'p bo'ladi. 410-sual: Safning orqasida yolg'iz turgan kishining namozi qanday bo'ladi? Javob. Islom fiqhshunoslari jamoat namozining eng oxirgi safida o'zi yolg'iz turib, imomga iqtido qilgan kishining namozi qabul bo'lamdi yoki qabul bo'lmamdi degan masala ustida ixtiloflashgan. Hanafi mazhabidan boshqa mazhablarga ko'ra, bundaq kishining namozi durustdir. Yolg'iz qolmaslik uchun oldingi safdan bir odamni tartıp tortib mi bo'ladi. 411-savol. Jamoat bo'lishning eng az soni qancha? Javob. Jamoatning eng oz soni ikki bo'lib, biri imom, yana biri imomga iqtido qilgan kishidir. Ya'ni boshqa ko'p jamoat bo'lmagan yerda ikki odamning biri yana biriga imom bo'lib namoz o'qisa, ular jamoat bilan namoz o'qiganning savobini topadi. 412-ci sual. Öz aldığı fərz namaz oquyatqan bir kishi bajoyda shu farz namozni jamoat bilan o'qish boshlansa u kishi qanday qilish kerak? javob o'zi yolg'iz namozga boshlab texi sajda qilmagan bo'lsa namozni buzib hamon jamoatga qo'shiladi agar bir qitim sajda qilingan bo'lsa u vaqtda qarash kerak o'qiyotgan namozi bomdod yoki sham namozi bo'lsa namozni buzadida imomga agishidi agar bu namozlarning ikkinchi rakiti uchun sajdaga bosh qo'ygan bo'lsa namoz to'xtatilmaydi tamomlanadi chunki bomdod namozidan keyin nafla namoz o'qishga bo'lmaganidek uchirkatlik namoz nafli qilib o'qilmaydi agar o'qiyotgan namoz peshin yoki asr namozga o'xshash to'rt rakatlik farz namoz bo'lsa o'qilgan bir rakatga yana bir rakat qo'shib ikki rakatni tamomlab tahiyatnila o'qib salom beradi va darhol imomga agishadi o'zi yolg'iz o'qigan ikki rakat namozi nafli namoz bo'lib hisoblanadi to'rt yuz o'n uchinchi savol bomdod namozi jamoat bilan o'qilganda qanday qilish kerak javob bomdod namozi jamoat bilan o'qilayotganligini ko'rgan odam jamoatga ulguralaydiganligiga ko'zi yetsa darhol bomdod namozining sunnatini o'qiydi sunnatni o'qishda xolisa vaqtni tejash uchun sana taazzu bilan va bismillohlarni o'qimayli yolg'iz fotiha surasini o'qiydi ruku bilan sajdalarda o'qiladigan tasbehlar subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal alani bir qitimdilla aytadi salomdan keyin darhol imomga moslashadi agar jamoatga ulgurdiganligiga zodi ko'zi yetmasa sunnatni boshlamasdanla imomga agishid chunki jamoat bilan namoz o'qishning savobi sunnat o'qishdan cho'ng o'qiyolmagan bu sunnatning qazosini keyin kun chiqib bo'lganda o'qivasi bo'ladi agar o'qiyolmasa gunoh bo'lmaydi to'rt yuz o'n to'rtinchi savol qandoq kishi jamoatga yetishgan bo'ladi javob imom birinchi salomni berishdan burun jamoatga yetishib namozga qo'shilgan kishi garchi boshdan imom bilan birga bo'lolmagan bo'lsimi jamoatga ulgurgan va jamoat bilan birlikda namoz o'qiganning savobini topadi to'rt yuz o'n beshinchi savol qandoq kishi rakatga ulgurgan bo'ladi javob imom rukudin beshini ko'tarishdan burun namozga boshlab rukuga ulguraligan odam shu rakatga ulgurgan bo'ladi bu kishidan shu rakatning qiroati soqit bo'ladi Cemaat bilan imomning ishlari. 416 işlerini savol. Qaysi ishlarni imom qilmasa Cevap. Tövendikilerini Javob. kılması imom qilmasa kılmaydı? Birinci. Teravih Taravih namozining oxirgi rakatida imom qunut duosini o'qishni unutib qilib, ruku qilsa, mı o'qimasdan ruku qiladi. Ikkinchi. Imom sajda kılması qilmasa mı kılmaydı? Uchinchi. imom tilovat sajdasi qilmasa jamoatmi qilmaydi to'rtinchi imom hit namozlarining ortiq takbirlarini etmasa jamoatmi etmaydi beshinchi imom to'rt rakatlik namozning ikkinchi rakatida o'ltirmasa jamoatmi o'ltirmaydi to'rt yuz o'n yettinchi savol qaysi ishlarni imom qilsa jamoat qilmaydi javob tuvandikilarni imom qilsa jamoat qilmaydi birinchi imom janoza namozlarida tötün ortiq takbir isi jamoat etmaydi ikkinchi imom hit namozlarining turuşu turishida bir rakatda uchdan ortiq takbir etsa jamoat etmaydi uchinchi imom xatolashganlikdan namozning oxirgi rakatida o'ltirmasdan yana bir rakatda turib ketsa jamoat turmaydi balki imomni kutadi jamoat bu orada gelni ki yoki subhanalloh deyish orqali imomni mı bo'ladi agar imom jamoatning ogohlantirishini bilib o'ltirsa bu namoz durustdir oxirida sajda sahviy qilish kerak bo'ladi agar imom shu turg'inicha qaytmasdan bu ortiq rakatning sajdisini qilgan bo'lsa jamoat imomga agashmasdan o'z oldiga salom berib namozdan chiqadi agar imom xatolashganda jamoatmi imom bilan birga turib ortiq rakatning sajdisini qilgan bo'lsa bu vaqtda imom bilan jamoat hammasining namozi buziladi namozni qayta o'qishga to'g'ri keladi to'rtinchi imom ikkidan ortiq sajda qilsa jamoat qilmaydi to'rt yuz o'n sakkizinchi savol qaysi ishlarni imom qilmasimi jamoat qiladi javob tuvandikilarni imom qilmasimi jamoat qiladi birinchi namozga boshlash takbirlarida qo'llarni ko'tarish ikkinchi sano o'qish uchinchi rukoga egilishda takbir etish to'rtinchi sajdalarga borganda va uningdan turg'anda takbir aytish beshinchi ruku va sajdalarda tasbeh aytish oltinchi imom sami allohu liman hamida demisimi jamoat robbana valakal hamdu deyish yettinchi attahiyatu duosini boshqa durut va duolar bilan to'liq o'qish sakkizinchi namozdan keyin salom berish to'qqizinchi qurbon hitining tashriq takbirlarini aytish